wannan shine darasin mu kuma na farko bayan hutun azumi da muka tafi muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi ayyukan mu na kwarai da muka yi a cikin wannan wata ya sa mana shi a cikin mizanin mu na gobe kiyama abinda muka yi na gazawa da kasawa da kurakurai da laifufuka Allah ya yafe mana ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu cikin waɗanda ya karbe su ya yanta su a wannan wata kada ubangiji ya samu cikin mahrumina waɗanda ake hana su ladan wannan wata Allah ya ci gaba da datar da mu cikin ayyukan alkhairi mu rayu a kansu mu kuma mutu a kansu malam idan ba a manta ba yana tafsirin faɗar Allah subhanahu wata'ala wa ma qadarullah haqqa wato ba su girmama Allah ba yadda ya cancanci a girmama shi cikin wannan sharhin wannan aya yake faɗar irin nau'i daban-daban na rashin girmama Allah da ake samun su daga mutane daban-daban ko ƙungiyoyi daban-daban ko aƙidu daban-daban kowane aiki daga cikin waɗannan ayyuka yana nuna rashin girmama Allah subhanahu wataala yadda ya cancanci a girmama shi cikin wannan bayani malam yake cewa wa kazalika lam yaqdurhu haqqa qadrihi man za'ama annahu la yuhyi al man fi al-qubur wa la yajma'u khalqahu li yawmin yujazi yace haka nan bai girmama Allah ba yadda ya cancanta a girmama shi wanda yake riya cewa Allah ba zai raya matattu ba ba zai tashi waɗanda suke cikin kaburbura ba ba zai tara halittunsa ba a wani yini da zai saka da ya kyautata saboda kyautatawarsa ya ainihin saka ma wanda ya munana saboda munanawarsa wa ya kuza lil mazlumi fi haqqahu min zalimi ya karbarwa wanda aka zalunta haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi wa yukrimul eh, متحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته بأفضل كرامته يقوم ساكا waɗanda suka jure wa wahalhalu a wannan gida na duniya saboda Allah da kuma neman yarda Allah ya yi musu sakayya da mafi falalar wato karramawarsa wa yubayyinu wa للخلق لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين سنة يبين وهلتسا abinda suke sabani a cikinsa da kuma sanar da kafirai cewa su makaryata ne ita ce ranar alkiyama a ya ambata mana abubuwan hikimar da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ranar alƙiyama za ta tsaya saboda ita A hikimar ubangiji subhanahu ta'ala zai tashi mutane waɗanda suka mutu suka rayu a wannan a bayan ƙasa suka kuma koma gare shi ubangiji zai tashe su ya tashi na cikin kaburbura ya dawo musu da rayukansu su dawo kamar halittarsu ta farko kama bada'na awwala khalqin yu'idu kamar yadda Allah ya fara halitta haka zai mayar da halittar kowa mutane su taso daga kaburburan su Allah ya tattara mutane a wani yini wanda a cikin wannan yinin guda daya Allah subhanahu wata'ala zai saka ma wanda ya kyautata aikinsa a nan saboda kyautata wa ya yi ya yi masa sakayyar da ta dace da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi a aljanna ya saukar masa da yardarsa sannan ya saka ma wanda ya huna na ayyukansa a nan duniya da sakamakon da ya dace da aikinsa ya sa shi a gidan wuta ya kuma <clears throat> muna na masa sakayya a wannan yini ubangiji subhanahu wata'ala zai kwatar wa dukkan wani wanda aka zalunta zai kwatar masa haƙƙinsa babu wani wanda za a zalunce shi a wannan ranar a hana masa haƙƙinsa ko a ɗora masa laifin da ba na shi ba la zulmal yau zalunci a yau babu zalunci haka ubangiji ba zai zalunci kowa ba la yuzlimu rabbuka ahada ubangiji ba wanda zai zalunta saboda duk wanda ya kyautata aikinsa a wannan ranar zai ga sakamakonsa sa kyau wanda ya mura da aikinsa to zai ga mummunan sakamako wanda duk aka zalunta to ubangiji zai biya bai karɓa masa haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi shi yasa haƙƙin wato wani wanda aka zalunta baya saraya matukar dai ba shine a duniya ya ce ya yafe ba matukar dai an zalunci shi kuma bai yafe ba to wannan zalunci da aka yi masa yana nan a rubuce a cikin kundin ayyuka na shi wannan mutum kuma ranar da za su tsaya gaban Allah subhanahu wataala domin hisabi ubangiji subhanahu wataala zai karko masa haƙƙinsa da wajensa shi yasa ake cewa tuba ba ta sare da haƙƙin wani mahaluki sai Allah ya biya <clears throat> ya biya wannan mahaluki haƙƙinsa su ba kawai ba za su salai da wannan haƙƙin ba <clears throat> wannan hikima ce ta ubangiji domin ya zama na ɗan adam da sauran halittu da zai a bayan ƙasa sun yi kyakkyawar rayuwa a bayan ƙasa annabawa da littafan da Allah ya saukar ya ba su su sanar da mutane cewa wannan rayuwar ba ita ta ce rayuwa ba akwai rayuwar da ta fi wannan akwai rayuwar da in aka kwatanta ta da wannan rayuwar da wannan rayuwar ba a baki komai take ba ita ce rayuwa a kiyama wannan rayuwar takaitacciya ce amma wancan rayuwar ba ta da iyaka wannan rayuwar rayuwa ce wacce a nan ne mutum zai shuka abin da duk zai girba a can sakamakon duk abin da yake a nan a can zai same shi haka ubangiji subhanahu wataala ya sanar da bayansa da wannan hakika domin tabbatar da ita a cikin zukata da yarda da ita shi zai hana wani ya zalunci wani ko wani ya cika haƙƙin wani domin zai san cewa ba ita ba iya wannan rayuwar bace kadai in ma anan yana ji da ƙarfi wato yana ji shi mai ƙarfi ne ko ƙarfin dukiya ko ƙarfin mulki ko ƙarfin jama'a za su sa shi ya yi zalunci to ya sani cewa a nan in ya kubuta a lahira ba kuma kubuta ba kuma ko mun kankanta zalunci sai Allah subhanahu wataala ya yi hisabi tsakanin waɗannan tsakanin waɗannan da wanda aka zalunta da wanda ya yi zalunci imani da wannan da yarda da wannan shi zai sa mutane su zauna lafiya a junansu yayin da na san cewa ba iya na rayuwar kaɗai take ba ita wannan rayuwar ma kaɗan ce ce mai iyaka ce na san cewa idan na cuci wani da wani da wani ba kuma ya min ba to ubangiji subhanahu wataala zai tsayar da ni a waccan rayuwar zai karɓi abinda da na wato bukatar sanda ayyuka na ya biya waɗannan mutane da su ni kuma ya yi min sakayya gwagwadon abin da na zo da shi na kyawawan ayyuka ko munana to babu shakka wannan zai sa in ji tsoro in guji zalunci tunda na yarda da wannan domin duk mutumin da ya yarda cewa a gabansa akwai wani abu da zai biyo baya idan ya yi wani abu yanzu to ya yarda da wannan kuma sakamako ne da ba zai masa daɗi ba to zai guji aikata wannan abu shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maganar masu cutar da wasu ta hanyar kauye musu haƙƙinsu ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لئلا يتيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا تي tsananin azaba ya tabbata ga masu tauyewa masu توي حق haƙƙin توي haƙƙi وجن أو ko kuma su tauye haƙƙin wani da yake wuyansu domin wannan tasifi ba ya taƙaita ne kawai a cikin harkar awo ba ko harkar amfani da sikeli a'a dukkan wani haƙƙi na wani da za ka tauye shi ka yi kwangi a ciki to ya shiga cikin at kuma mutum ya shiga cikin mutsaffifi Allah ya tuba ya tabbata gare su Allah ya faɗi halayen su na san zuciya alladhina idza talu ala an-nasi yastawqu idan sun za su auna daga wajen mutane ko sai sun cika wato haƙƙin su cif cif ba za su yarda wani abu ya ciwo ba wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun amma sun za su auna wa mutane ko su dora musu abu a sikeli to anan za su yi kwangi su rage haƙƙin yadda yake sai Allah ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun yanzu waɗannan ba sa tsammanin cewa ku za a tashi su min azim a wata babbar rana yau mai yaqumu nasu da rabbil alamin ranar da mutane suke tsayawa a gaba ga ubangijin halittu wato aikin su yana nuna kamar ba su yi imani ba amma ba su samu yaƙini da tabbaci cewa akwai ranar nan tana nan tafi ba domin inda sun san za su tsaya gaban Allah ubangijin talikai ubangijin halittu duka wanda shi ne kowa yake kasa da shi babu wanda zai iya tirsasa shi ko wanda yake da bukata a gurin wasu wanda za su iya sashi saboda bukatarsa sa. to in sun yarda da wani yaushe ne za su iya za su cinye haƙƙin wani ko su tauye haƙƙin wani su tauye haƙƙin wani na kuma su cinye haƙƙin gaba daya shi ne a nan mala yake gaya mana cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi wannan rana da zai tashi mutane domin yayi wa kowa sakayya gurgudan aikinsa mai kyakkyawan aiki ya ga sakayya gurgudan aikinsa mai kyau mummunan aiki ya ga sakayya gurgudan mummunan aikinsa kuma a wa da duk wani wanda aka zalunta haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi hatta dabbobi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah subhanahu wataala ya yi shari'a tsakanin dabbar da ta karya wa wata kaho sai Allah ya ne ya karbar wa da wannan dabba da karya wa kuma hakkin ta daga wajen uwarta to ina kuma ga dan adam wanda shi a duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce yi kaza bar kaza wato ya dora masa taklifi dabba ba a dora masa wannan ba ba a ce yi kaza ko bar kaza ba ba abu taklifi akan dabba amma duk da haka dan a nuna maka cikar adalcin ubangiji subhanahu wata'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa sai ubangiji yayi shari'a tsakanin dabbar da ta karya wa ƴar'uwar ta kamo da wacce aka karya wa kamo sai Allah ya shira a tsakanin su to na ga ɗan adam waɗanda su ubangiji wata ala, ya saukar musu da littafi ya aiko musu da annabawa an karantar da su an gaya musu abin da Allah yake so da wanda baya so an gaya musu haƙƙin su an gaya musu haƙƙin da yake kansu babu shakka waɗannan su suka fi cancanta adalcin Allah subhanahu wataala ya tabbata a kansu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa hatta waɗanda suka sha suka karɓi littafansu a hannun dama in an ƙetare surati ba za su shiga aljanna ba sai an dakatar da su an gama cire dukkan wani abu na damuwa da cikin su, kowa ya cire abin da yake ji ya na ɗan'uwansa saboda abin da wanda duk zai shiga aljanna ba zai shiga da kullum wani ba ko jin haushin wani wanda za'ana ما في قلوبهم من غل ما في صدورهم من غل wani da ce zai cire abin da ke cikin kirazansu na kullata saboda ka ba za su shiga aljanna ba suna jin haushin wani yayi musu ba ba sai an wanke zukata sannan Allah subhanahu wataala ya bada izinin a shiga rana rana ce wacce ke zuwa a ciki Allah zai karrama waɗanda suka sha wahala a nan duniya saboda shi saboda neman yardarsa sun haƙura su bar soye-soyen zuciyarsu su bar abin da ransu yake so don neman yarda Allah sun haƙura su sha dukkan wata wahala saboda su yardar da Allah subhanahu wata'ala to a ranar ubangiji subhanahu wata'ala zai karrama su zai musu goma ta arziki sannan a wannan ranar zai bayyana wa dukkan halittunsa abin da suke sabani a kansa a bayyana abin nan a fito da gaskiyar abin mai masu gaskiya su ƙara jin daɗin cewa a kan gaskiya su karayu waɗanda suke makaryata kuma su kunyata su fahimci cewa abin da suke kai a ƙarya ne kuma abin da ake gaya musu ɗin nan haka yake to a wannan ranar duk sai Allah ya bayyana wannan saboda duk wani saɓani da ake yi a nan duniya to ranar gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai yi bayanin abin da aka yi sabani a kansa kowane kowace gaskiya ubangiji ya fito da ita mutane su fahimci masu gaskiya a fahimci kuma waɗanda suke makaryata shi ne wa yu'limu alladhina kafaru wa ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kadibin waɗanda suka kafirta a ranar su san cewa su makaryata ne san cewa abin da suke kai ƙarya ne ba gaskiya ba to mutumin da zai karyata wannan ranar ya ce babu ita rayuwar duniya ita kaɗai ce rayuwa idan aka yi rayuwa a nan duniya aka mutu shi kenan wanda ya mutu ya mutu babu wata ranar da Allah zai sake tashi to waɗannan ba su girmama Allah ba domin sun rushe babbar hikimar da ta sa Allah ya halitta domin Allah ba zai yi halitta haka nan ba ya zubo su a cikin duniya ya ba wani karfi ya hana wani karfi mai karfi ya zalunci mara karfi kuma Allah ya zara ido ya kyale shi in aka yi haka to ba ba a yadda da cewa Allah cikakken adali ba ce ubangiji subhanahu wataala ya kyale halittunsa haka nan sakaka kowa ya je abin da ya ga dama matuce ta tutarsa azalimi ta zaluncinsa ce ta karyarsa ce ta hancinsa kuma shi kenan a rayuwa ta kare iyana babu wani sakamako da za a gani a nan gaba babu shakka a hankalce ma mai hankali ba zai yi da wannan sai dukkan wani abu da yake gudana a rayuwa iyakarsa nan babu wani abu da zai biyo baya mutanen da suka tsaya suka rungumi gaskiya suka yi adalci suka tabbatar da gaskiya ba su ci kowa ba suka bi Allah a ce shi kenan iya wannan wahalar tasu kenan babu wani abu da za su gani su ko da suka yi zalunci suka yi cuta suka kashe bayan Allah su kuma sun kashe banza shi ke nan rayuwar ta kare anan da hankali ba zai ba zai ga karbi wannan ba ba zai yadda da wannan ba sai ce ai wannan wannan shirme ne a ce an yi abu amma ba natija Allah ya yi wannan halitta amma ƙarshe ba natija za ka ji ko masu shirya fina-finai irin wanda ake yi na turawa ko na wasu abin nan za ga ana so aka nuna wani abu a ƙarshe a nuna ga sakamakon abin yadda ya kai amma a ce an yi wani abu amma babu sakamako to masu hankali suka ce to ai wani abu bai yi ma'ana ba ce an yi abu kaza amma mai ake so a nuna babu wani sakamakon da ya kunsa ta ce abin nan bai yi ma'ana ba to ta yaya ubangiji subhanahu wata'ala wa rahul masalul a'la za a ce yayi halitta ya zubo su a ban kasa ya tanadar musu dukkan waɗannan manya-manyan halittu da suke kewaye su da shi rana da wata da ruwa da taurari da iska da tsirrai da dabbobi duk ya kewaye dan adam da waɗannan halittu dan amfaninsa amma da ƙarshe dai haka rayuwar za a fara ta ka za a kare ta babu wata natija wannan in ka jingina wa Allah irin wannan aiki babu shakka baka girmama Allah yadda ya cancanta girmama shi kana cewa ubangiji yana aikin sa ne amma ba ma'ana kawai haka nan yake yin mu ba tare da wata ma'ana ba ba tare da wata manufa ba shine Allah ya ce to duk mai wannan akida babu shakka bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba haka nan waka zalika lam yaqdurhu haqqa qadrihi man hana alayhi amruhu fa'sa wa la yuhu fartakaba wa haqquhu fa dayya'a wa dhikruhu fa ahmala wa ghafala qalbuhu an wa kana hawahu athara indahu min talabi ridha wa ta'atul makhluqi ahamma indahu min ta'atihi haka nan bai girmama Allah ba yadda ya cancanci a girmama shi wanda umarnin Allah ya zama ba komai ba a wajensa don haka yana yake saba masa hanin ubangiji bai zama komai a wajensa ba don haka yake aikata abin da ya hana haƙƙin ubangiji bai zama komai a wajensa ba don haka ya tozarta haƙƙin Allah haka nan ambatan Allah da tuna shi da kawo shi a zuciya bai ɗauke shi a bakin komai ba don haka ya watsi da ambatan Allah da tuna Allah wa ghafala qalbuhu anhu zuciyarsa ta gafala daga tuna ubangiji da ambatarsa ya zan ya fifita san zuciyarsa akan neman yardar ubangijinsa wanda zai yi wannan bai girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba wanda zai ɗauki umarnin Allah da yake da ya saukar ta hanyar annabawansa na cewa yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza ya ɗauke shi ba a batun komai ba don haka ya saba ma wannan umarni ya ƙi abin da aka ce ya yi hakanan bai ɗauki hannun ubangiji a bakin komai ba da yake da ya saukar cikin littattafansa ta hanyar annabawa cewa bar kaza bar kaza bar kaza kada kai kaza ya ɗauke shi ba a bakin komai ba yayi wannan abin da Allah ya hana shi ga haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da ya dora a kansa ya tozarta wannan haƙƙin sannan ga ambatan Allah da tuna Allah da ya wajaba ya zan akwai shi tare da shi nan bar da shi ya dauke shi ba komai ba zuciyarsa ta gafala gabarin Allah ya mai da san zuciyarsa shi yafi komai a wajensa zai fifita san zuciyarsa akan aikata abin da zai samu yarda Allah ya mai da ta'atul makhluqi ahamma indahu min ta'atihi biyayya ga wani mahaluki tafi muhimmanci a wajensa sama da biyayya ga Allah subhanahu wataala mahaliccinsa malam yace wannan da zai yi irin wannan bai girmama Allah babu shakka duk wanda yake girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi to zai dauki umarnin Allah da hanin Allah da muhimmancin gaske zai guji saba wa Allah subhanahu wataala a babin umarninsa ko a babin sa abinda zai ce yayi zai yi kokarin ya kwatanta aikata wannan abu abinda zai ce ya bari zai kokarin nisantar wannan abu wannan shine alamar girmama Allah cikin zuciyarsa zai zama yana sanin girman haƙƙin Allah yana kiyaye shi sannan zai zama yana tuna tuna wato ubangiji subhanahu wataala yana halarto shi a zuciyarsa ko da yaushe saboda yana kokarin bibiyar abinda da zai yi ubangiji ya yarda da shi <coughs> amma wanda zai ƙi yin wannan to babu shakka wannan babu girman Allah cikin zuciyarsa wanda zai fifita san zuciyarsa akan ya sa ya nemi yarda Allah sai ga wani abu idan ya yi shi Allah zai yarda da shi in ya ki kuma ya bi san zuciyarsa ya saba wa Allah kuma zai haɗu da shushin Allah amma ya zaɓi sai bi san zuciyarsa akan yi wannan abu to babu shakka wannan alama ce ta nuna cewa mutum baya girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ko zan yana yi wa wani mahaluki da'a da biyayya da kankan da kai sama da yadda yake wa Allah ya dauki biyayya ga wani mahaluki sama take da biyayya ga Allah wanda zai ce ni dai akan wani to sai dai akai ne wuta to ya yarda akan ya saba ba wani to gara wutan ji masa mutane wanda zai ce ni akan san wani to ko wuta ce na yadda mutane to kaga wannan yana tsa'atul makhluq ahamu indahu min ta'atillah ya fi ganin muhimmancin biyayya ga wannan mahaluki sama da biyayya ga Allah zai saba wa Allah dan ya yarda da wannan mutum zai saba wa Allah dan ya nuna biyayyarsa ya nuna wato a shi dani a gurin wannan mutum zai saba wa Allah subhanahu wataala dan ya guje wa hushin wannan mutum babu shakka wannan alama ce ke nuna cewa bai girmama Allah yadda ya cancanci a girmama shi ba Ya ce falillahi al-fadlatu min qalbihi wa qawlihi wa amalihi wa siwahu al-muqaddamu fi dhalika لأنه المهم عنده لأنه المهم Ya ce falillahi al-fadlatu min qalbihi wa qawlihi wa amalihi da maganarsa da abin da ke zuciyarsa da maganarsa da aikinsa duka Allah yake ba wa saura amma wani wanda ba Allah ba shi yake gabatarwa sai ya yardar da wani ya samu yardar su da amincewarsu kafin ya wuce ya nemi yarda Allah a zuciyarsa ko a maganarsa ko a aikinsa shi dai Allah subhanahu wataala saura yake bashi saboda haka idan wani ya neme shi wanda yake ganin girmansa ga lokacin sallah yayi wanda haƙƙin Allah ne ya je ya yi sujjada ban Ubangiji subhanahu wata'ala ga kuma wani wanda yake ganin babba ne a wajensa ya neme shi to a sa ba zai fara gabatar da haƙƙin Allah ba duk da lokacin da ya yi zai fara gabatar da haƙƙin wancan ne domin kada ya fata masa zai ƙoƙarin ya je kuma ko da lokacin sallan nan zai wuce to sai ya biya ba wancan haƙƙinsa idan an yi dace wani abu na lokacin sallar nan ya ragu bai fita duka ba to a lokacin ya zo ya yi in kuma aka yi rashin dace shi wancan da ya neme shi babban nashi ko abin girmamawan nasa ya buƙaci duka lokacin to zai bar masa duka lokacin ko da kuwa haƙƙin Allah zai cutar ta kaga wannan ina girman Allah yake a zuciyarsa ya kamata haƙƙin Allah ya zama shine gaba da haƙƙin wani mahaluki amma da zarar ya kasance bawa yana fifita haƙƙin wani da girman wani akan girman Allah wani alama ce da suke nuna yana ƙarƙashin waɗanda Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadari ba su girmama Allah ba yadda ya cancanci a girmama shi duk abin da aka ce Allah to shi shikenan an je makura ko menene zarar aka ce ga na wane ga na Allah to an gama magana babu ma hadi na Allah shi ke gaba sai an yi na Allah sannan inda kwai saura a zo a yi na amma ba ya kasance na wanan nan shine shine na shine na shi na a gaba sannan na Allah ya biyo baya wannan shine abinda mushrikan larabawa suka rika abinda suka mallaka na amfanin gona da na dabbobi sai su raba sai su ce haza lillahi bi za'mi wa haza li shurakai to wannan na Allah ne wannan kuma na ababan tarayya mu na waɗannan gumaka da muke girmamawa muke bautar su wa ma kana lillahi fa huwa yasiru ila shurakai wa kana li shurakai fa ma la yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasiru ila shurakai sa'a ma yahkumun Allah ce abinda yake nashi idan yau aka ce dabbobin nan suka ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumakan mu sai wanda yake na sai dai dabba ta mutu idan ta mutu daga cikin na Allah daga cikin na abokan tarayyarsu in wata dabbar ta mutu sai a ɗauko cikin na Allah sai a sai a dawo da ita amma idan cikin na Allah ɗin ne wani ya mutu to ba a ɗaukowa daga nan a da shi nan kama kana lillahi fa huwa yasul ila shuraka'i abin da ke na Allah za a iya dauka a babu wadancan amma idan wani abu ne na na Allah kuma aka yi rasa za a dauko daga cikin wadannan a babu wannan suna fifita wadannan ababen tarayya akan Allah Allah ce sa'a ma yahkumu wannan hukunci da suke yayi muni a ce Allah an hada shi da ababen tarayya wanda shi karan kansa wannan mummunan aiki ne baya ga haka kuma a fifita kuma waɗannan ababen tarayya akan Allah a nuna a nuna wa Allah san kai Allah subhanahu wataala baya son tarayyar gaba daya kuma baya da bukata a cikin duk waɗannan abubuwa da kuka sanya kuka ce nashi ne daman can nashi ne daman can halittar sani wa jaru lillahi ma zara min al-harth wal an'am nasiba daman can shi ya halicci shi ya halicci dabbobin shi ya halicci kayan amfanin gonar daman nashi ne amma sai aka ce to a bashi wani kaso daga ciki a ba kuma gumakanmu ko ababen bautar mu wani kasu ma ka san ababen bautar nasu ya fi muhimmanci akan wanda suka ce na Allah ne Allah ce da wannan hukunci da suka yi yayi muni matuka. to haka duk sanda bawa zai zama ya fifita haƙƙin wani mahaluki akan haƙƙin Allah to yana koyi ne da waɗannan mushrikai yana bin tafarki ne irin nasu waɗanda su ba su ɗauki Allah da girma ba su ba Allah girman sa bai da cancanta ba shi Allah ce falillahi al-fadlatu min qalbihi wa qawlihi wa amalihi wa siwahu al-muqaddamu fi zalik li'annahu al-muhim indahu li'annahu al-muhim indahu yastahiqu bi nadari Allah ilayhi wa ittila'ihi alayhi wa huwa fi qabdatihi wa nasiyatu bi yadihi wato yana rena ganin da Allah yake masa da tsinkayen da Allah yake masa alhalin yana cikin damkar ubangijinsa makwarkwadarsa tana hannun ubangijinsa karkashin damkar Allah yake makwarkwadarsa a hannun ubangiji take amma duk da haka yana rena cewa fa Allah yana ganin shi Allah yana tsinkayen dukkan halayensa da dukkan ayyukansa babu wani abin da yake koyuwa da zai yi Allah bai sani ba yastaquna min an-nas wa la yastaquna min Allah za su iya koye wa mutane Allah ce amma ba za su koye Allah ba duk inda za su shiga ko ƙarƙashin ƙasa za su shiga duk abin da za su yi Allah yana tsinkayen su yana ganin abin da suke yi alimun bi zati sudur abin da suka koye a cikin zukatansu ubangiji duk ya sani to amma wannan baya daga musu hankali ka gaya wa mutum cewa abin nan fa da kake Allah yana ganin ka yana tsinkaya duk abin da kake yi kuma yana nan yana kididdige shi wanda ba zai daga masa hankali ba tare da cewa fi qabdatillah yana cikin dafkar Allah Na tobe ya yadillah makwarkwadarsa tana hannun Allah Allah ce wa min dabbatin illa huwa akhudhu bi nasiyatiha babu wani abin da yake tafiya a ban ƙasa face Allah na rike da mafarkwadarsa aka ce Allah na rike da mafarkwadarsa abinda ake nufi ubangiji na da iko a kansa cikakken iko shi ke juya shi yadda yake so shi yake juya shi yadda yake so ba ya da katabus a gaban Allah kuma da yadda Allah ya ga dama haka zai yi shi to kai kana hannun ubangiji kana cikin damƙasa duk abin da kake ji da shi in yau ya ga dama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bi amrihi kun fa yakun zai kwace wannan abu idan lafiya kake ta gaba da ita cikin kankanin lokaci ubangiji sai ya kusa da mutum tun duniyar nan ba su ba shi lafiya don Allah bai ga damar ba shi ba bai zamarin tu fahuwa fahuwa ya shi in na yi rashin lafiya shi ne yake ba lafiya likita shi sabab ne sabab ne da Allah subhanahu wa ta'ala ce abi wannan tsanin a nemi lafiya sanan ni kuma zan bayar amma at-tabibu kamar da annabi ke ce at-tabibu huwa Allah mai ba da magani a sha a warke shine Allah wannan duk wasu asbab ne da ubangiji ya kaddara asbab kauniya kadariya da ubangiji ya kaddara su ya ake su kan cewa ku bi ta kan kaza ni kuma zan ba ku lafiya tana amma dai karshe shi din ne ba da saboda haka sai ya dora masa cutar da duniya ba mai ba mai iya warkar da shi duk abin da zai mallaka in zai kare ba zai ba zai samu lafiya ba saboda me saboda nasu ya dubiya zai ta fi qabda sai ta Allah na iya jarraba sa in dukiya gare shi Allah ya jarrabe shi da kare arziki in wata daukaka da da wani matsayi yake ji na cewa shi wane ne sai Allah ya saukar masa da kaskanci a yi ta ta maula da shi a riƙa mamakin yanzu alami ka gan shi gashi can gashi can gashi can za a sashi a cikin mota ɗan sanda gashi can an tsauro shi gashi can an tsurguwar da shi kaza ubangiji sai ya kwace dukkan wannan ɗaukakar da girman da darajar da yake da kama da ita cikin ɗan ƙaƙan lokaci kuma ubangiji sai ya masa wannan ka duk abin da zai yi takama da shi a cikin ɗan ƙaƙan lokaci ubangiji in ya ga dama sai ya kwace wannan to Allah na ganin sa yana ya duk aikin da yake amma wannan baya sa shi ya ji tsoron Allah alhalin kuma huwa fi qabdati wato babu inda dan adam zai kara baka mamaki yayin da dan adam zai shiga jirgin sama jirgin sama ya keta hazo ya lura kaya shiga sararin samaniya a lokacin da ubangiji in ya gada ma gaba ɗaya zai rikito da wani amma a daidai lokacin da ake ƙara buƙatar tallafin ubangiji na masa a daidai lokacin kuma za a shiga sabon Allah kowane da ba za su yi fatin su da shaye-shayen su ba da rashin kunya su sai a jirgin sama sai a jirgin sama ko san da mata kamar a yan Saudiya lokacin da ake sa musu ido akan irin shiga mai kyau to irin ƴaƴan masu hannu da shuni ko ƴaƴan masu mulki waɗanda abin yake damun su a ce sai ta sa hijabi ta fita tana kallo a talabijin ana nuna mata matan kasashen turawa Ga shi suna tafiya tsirara tsirara ko ma tsirara ita a ce sai ta sa su tana ta fita haka da zarar za tafiya ta kama suna zuwa iyakon daman ta samu miji mai irin akidarta ana shiga iyakon ana shiga jirgi za ta cire wannan abin ta fito tsirara a lokacin da ya kamata ta fi kasantar da kai ga Allah ubangiji ya sauke ta lafiya babu shakka abin mamaki ne ga dan adam ya manta da wani ne ma da yake cewa wa yu'azzimu nazara al-makhluq ilayhi wa ittila'uhu alayhi bi kulli qalbihi wa jawarihi a yayin da yake buris da ganin da Allah yake masa da tsinkayen da Allah yake masa a yayin da yake yin wannan rubon kainar kashin da wannan sai kuma ka same shi yana girmama yana ganin girman ganin wane da yake masa da tsinkayen da yake masa idan aka ce abin nan da kake yi wane yana sane hankalin su kashi yanzu wane ya san abin da muke kullawa ko ya san aika aika da muke yi to duk hankalin su zai tashi sai ka kuma wannan ka zo tsaye yana tsoron abin da zai biyo baya shugabansa ko wani mai faɗa ji ya samu labarin halin da yake ci na rashin kirki ko na rashin kyautawa ko na rashin gaskiya a lokacin sai hankalin sai tashi amma fa ya manta cewa tintin fa Allah yana garin tintin fa Allah yana sane da abin da yake kuma a damkar Allah yake amma hankalin sa bai tashi ba sai da aka ce ai an ji labarin FCC da zo su kama EFCC a lokacin da zai tashi ya shiga laliban waye sani ya taimake shi ya manta cewa da shi da EFCC duk a damkar Allah eh ne yana cikin EFCC din ubangiji a bai tashi hankalinsa ba to mala yace wanda yake da irin wannan to za ka ce yana girmama Allah in da yana girmama Allah ai ba zai yi laifin mutum da ya san Allah yana ganin sa da bai yi ba sai kaga yana girmama ganin wani mahaluki gare shi ko tsinkayar wani mahaluki gare shi bi kulli qalbihi da dukkan zuciyarsa da gobinsa <coughs> wa yastahi min an-nas wa la yastahi min Allah rika jin kunyar mutane amma ba zai ji kunyar Allah ba. alhalin ubangiji yana kallansa duk abin da yake yi سقول من الناس ولا يسقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول سنع قوي وبتاني amma fa ba sa koyewa Allah kuma yana tare da su lokacin da suke kwana suna kulle-kullen irin maganganun da Allah baya so suna kukkulla wasu abubuwa da suke ganin da suke so za su yi da Allah baya so amma ba sa kunyar kunyarsa wa yakhsha an-nas wa la yakhshawna wala wa yakhsha an-nas wa la yakhsha Allah yana jin tsoron mutane amma ba jin tsoron Allah wa yu'amilu al-makhluqa bi afdali ma yaqdiru alayhi sannan iya tashi yin mu'amala da wani mahaluki ya tsaya kyautata mu'amalarsa da wannan mahaluki wa in amala Allah hu bi ahwali ma indahu wa ahqari amma in Allah zai yi wa mu'amala sai masa mu'amala da mafi kaskancin abin da yake gurinsa mafi wulakancin abin da ke tare da shi wato in wani mahaluki ne saboda yadda yake daraja shi in kaga yadda yake kokarin ya yardar da shi wajen mu'amala sai kai mamaki amma mu'amala da Allah babu wannan babu wannan kai Allah ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu abinda ba sa so shi za su ce na Allah abinda ba sa so sai ce na Allah komai za ka yi to sai ya zaɓa abinda ba zai masa amfani ba ba zai amfani shi ba sai ce to wannan yi kaza da shi in zai mu'amala da wani mahaluki sai kaga ya kyautata sai kaga in ya zo mu'amala sare yau aka ce ga ga masallaci inda musulmi suke sallah yana buƙatar gyara raki ana buƙatar ƴan kuɗin da ba su taka kara sun karya ba a wajensa ba kuɗi ba ne ma a wajensa amma da su za a yi wannan gyaran da su za a yi wannan aikin ka taimaka a yi a nan shi ba yake sallah da 'ya'yansa da wurin sallar sani sai ka ga yana cikin damuwa da ɓacin rai zai ɗauki ɗan wani abin da bai takara karya ba ya ba su ba zai iya ba su abin da suka nema ba sun nemi miliyan ɗaya ya fito da dubu ɗari ko hamsin da ba su da kyar zan ce na ɓaci amma sai aka ce ga wani wani babba ko babban ɗan siyasa ko babban sarauta ko babban mai kuɗi zai wa su aure to fa na in kaga irin abubuwan da kuɗin da zai kashe wajen ya bashi ya ya dadada masa ba a magana ji an ce gudunmawar da ya bayar ji ana magana miliyoyi a nan baga shi ana neman miliyan ɗaya ya kasa bayar da rabinta amma zai ka ji ya kashe miliyan goma miliyan ashirin dan ya yi wa wani wato ya birge wani da yake ganin girman su ina ganin girman Allah yake a cikin dukiyar wannan babu shi ba zai kashe kudin sa ba akan hanyar Allah amma yau aka ce ga wani ya fito takara yana tsantan cewa in ya ci takarar nan shi ma a kowanta ko zai kashe masa ko nawa ne sai a masa motoci sai a masa babura ya ɗaukar masa wasu ma'aikata za su masa aiki na biyan su kaga anan shine abin da malam yake magana suna yi wa Allah mahadu suna yi wa wato yu'amilul khalqa bi afdali ma yaqdiru alayhi yana yi wa wani mahaduki mu'amala da mafi ficin abin da zai iya amma wa in amala Allah ban yi zo mu'amala da Allah amalahu bi ahwani ma indahu wa ahkarihi sai mu'amalanci Allah da mafi tsancin abin da yake da shi ko mafi wulakantarsa mara ya ce wa in kama fi khidmati ilahi idan ya tsaya wajen hidimar abin bautarsa min albashar cikin halittu a cikin mutane kama bil jiddi wal ijtihad wa bazl nasiha zaka ga yayi iya bakin kokarin sa ya tashi da kokari da kazar kazar wa bazlin nasiha kuma yayi abin yadda ya kamata ba tare da yayi cuta ba ko saboda mi saboda wannan wani mutum ne da yake daukar sa kamar Allah wa qad faraga lahu faraga lahu qalbahu wa jawarihahu gaba ɗaya ya riga ya bashi zuciyarsa ya bashi gabobinsa duka wa qaddamahu ala kathirin min masalihi ya ma kaddamar ya gabatar da wannan abin bautan nashi cikin mutane da da maslaharsa shi hatta idza qama fi haqqi rabbih in sa'adahu al-qadar amma in ya tsaya wajen haƙƙin ubangijinsa in kaddara in al-qadar in kaddara ma ta taimake shi wato in yayi sa'a Allah ya taimake shi zai yi wani abu ma na haƙƙin Allah din dan da yawa ba irin waɗannan zaka samu haƙƙin Allah ma ba ya gaban su qama qiyaman la yarda mithluhu makhluqun min makhluq in ya tashi zai yi abinda mahluki dan uwansa mahluki ya masa ba zai yi ba zai gamsu ba amma shi zai yi wa Allah wa bazala lahu min malihi ya bashi dukiyarsa ma yastahi an yuwajiha bihi makhluqun min mislihi abinda wani mahluki ba zai iya yi wa dan uwansa mahluki ba haka zai wa Allah in ya tashi zai yi wa mahluki zai yi abin bajinta ya nuna ƙwarewarsa amma in dan Allah zai yi to abin sai ka ganshi abin kunya fa hal qadara ma haqa qadrihi man hada wasfu wani ce wanda haka sifarsa take shin wannan za a ce ya girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi abu shakka bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba za mu tsaya da mu a kira a sannan mu ci gaba sha Allah assalamu alaikum wa Amma أجمعين أما بعد ما ci gaba da cewa وهل قدر قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه بمعرض حقه من الإسلام والتعليم والطاعة والخلود والحدود والخوف والرجاء ولو جعل من الحق بالخلق إليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوجبا على معرض حقه والإهانة فيه وتشكيكا بينه وبين غيره بما لا ينبغي ولا يسلك إلا سبحانه فكيف وإنما شرك بينه وبين اقدر الخلق إليه وأقومهم عليه وعفتهم جدا وهو عدوه على الحقيقة فإنه عبد للكل الثاني من الشيطان كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم منهم مؤمنون فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتسقي لهم الحوادث ولهذا إذا طلعت الشمس طارح الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند قلوبها آه. وكذلك من عبد المسيح وامه لم يعبدهما وانما عبد الشيطان فانه يزعم انه يعبد من امرهم بعبادته وعبادته به ورضيها لهم وامرهم بها وهذا هو الشفاء الرجيم لعنة الله عليه لا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وعليكم مني هذا صراط مستقيم فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إذا وقعت عبادته للشيطان ويستنكر الآدم بالمعبود بوصول ذاته ويستنكر المعبود بالآدم بتأبيد الإله والشهادة مع الله الذي هو غاية الشيطان ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أي من وجه الثاني وكان أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند البعض وأنه لا يكفره بغير توبة منه وأنه يوجب حدود الآثار وأنه ليس تحريمه وكفره بمجرد النهي عنه بل يسهل عن الله سبحانه أن يشرع العباد عبادته عبادة لله الخير كما يسهل عليه ما ينافق أوصاف كماله وجود جلاله وكيف يذنب بالمنفرد بالمنفرد الربوبية والولادية والعدم والكلام أن يأذن في مشي مشاركة ببالك أو يرضى لي تعالى الله عن ذلك كل وقت قال يتي وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه بمعض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء قال يتي شنو ya girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi wanda zai hada Allah da makiyin Allah subhanahu wataala a cikin abin da yake haƙƙin Allah ne kadai abin da tsantsar haƙƙin Allah ne amma zai hada Allah da makiyinsa cikin wannan haƙƙi haƙƙi na martabawa haƙƙi na girmamawa haƙƙi na da'a na kaskantar da kai na kankantar da kai gaban Allah haƙƙi na jin tsoron Allah ko ƙoruruwar tsoro ko haƙƙi na fata a wurin Allah ce ya ga waɗannan haƙoƙi ne tsantsa na Allah ne shi kadai sai ya haɗa Allah da maƙiyin Allah cikin wannan haƙƙi ya girmama ya martaba maƙiyin Allah irin yadda zai martaba Allah da ya girmama shi ya yi da'a da biyayya ga maƙiyin Allah irin yadda zai yi da'a ga Allah ko ya ƙanƙantar da kai ya ƙanƙantar da zuciyarsa ga maƙiyin Allah kamar yadda zai yi wa Allah shin wanda zai yi wannan shin wannan ya girmama Allah ya cancanta a girmama shi amsar sanin ya ce babu shakka ko kusa ko kusa da girmama Allah bai yi ba ballantana a ce ya girmama Allah ballantana a ce ya girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi shine malam ce, falau ja'ala lahu min aqrabil khalqi ilayhi sharikan fi dhalika lakana jur'atan wa tawassulan ala mahdi haqqihi da zai dau wanda fi kusa da Allah cikin halittu duka ce waye ya fi kowa kusa da Allah ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya fi kowa kusa da Allah to da zai ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam kowa kusa da Allah sai ya hada Allah a cikin abin da ke tsantsar haƙƙin Allah ne babu shakka ya rashin kunya a nan ya haike wa Allah cikin haƙƙinsa kaga dai wanda ya hada Allah da shi wanda Allah ya fi so da cikin halittar duka wanda ya hada Allah da shi din wanda Allah ya fi kusanto da shi ne cikin halittarsa amma abu ne tabbatacce ga wanda duk zai yi haka ya yi rashin kunya ga Allah subhanahu ta'ala ya haike wa haƙƙin Allah subhanahu ta'ala to ina kuma ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba ma wani makiyin Allah wanda shi zai ka zai sa ka hango girman wato abin da yayi na laifi idan har abin da zai yi na sanya kishiya na sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shi kowa kusanci da Allah ya sanya shi kishiya ga Allah ya zama laifi to ina kuma ga wanda zai sanya wani makiyin Allah ya zama shine kishiyar Allah abu shakka laifin anan ya fi muni yace inda mutum zai sanya aqrabul khalqi ilayhi sharikan wanda kowa kusanci da Allah shine abokin tarayya fi zalika cikin waɗancan haƙoƙi da kana zalika jara'atan da wannan ya zama rashin kunya wa tawassulan da ya zama haikewa ala mahdi haqqihi a bisa tsantsar haƙƙin Allah na bihi da kuma wulaƙanta shi bai na huwa bai na ghairihi fi ma la yanbaghi wa la yasluhu illa lahu subhanahu idan ya haɗa Allah da wani cikin abinda bai halatta a haɗa Allah da wani a cikinsa ba abinda bai dace a wa kowa ba sai Allah fa kaifa wa inda ma sharaka bainahu wa bain abghadil khalqi ilayhi wa ahwanihim alayhi wa anqatihim indahu to ina kuma idan an ce ya hada Allah ne da wanda wanda Allah ya fiki da wanda Allah ya fi kankantawa ya kulakantawa da wanda Allah ya fi fushi da shi shine shedan ya dauki haƙƙin Allah ya ba wa shedan wa huwa aduwuhu ala alhaqiqa kuma shedan nan ba ba shedan shedan nan ba wai makiyin Allah ne kadai ba maƙiyin Allah ne kuma shi ma maƙiyinsa ne maƙiyinsa ne na gaske fa innahu ma ubida min dunillahi illa shaytan duk wani abin da aka bauta ba Allah ba shaytan aka bauta dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba sawan ana bautar mala'ika ne ko ana bautar annabawa ne ko ana bautar wasu salihai ko yayi ne ko ana bautar wasu duwatsu ne ko wasu halittu manya irin su rana da wata ko wasu aljanu ake bautawa dukkan waɗannan abin da ake bautawa shi dan ake bautawa wannan shine a bisa ga hakika saboda Allah yana cewa alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim ashe ban yi alkawari da ku ba ya ku ƴan adam inji Allah ashe ku ƴan adam ban yi alkawari da ku ba kan cewa kan ku bauta wa shaidan shaidan maƙiyi ne mai bayyana ƙiyayya kuma ba wanda yake koyi ta ba ban yi alkawari da ku ba akan cewa ku bauta min wannan shine tafarki madaidaici babu shakka wannan alkawari ne da Allah ya dauka da ɗan adam lokacin da suke tsantsan annabi adam ubangiji subhanahu wataala ya riki wannan alkawari ya dauki wannan alkawari a wajen su idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala fa inna taqulu يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفسدون Allah ya riga ya alkawari da ɗan adam da ‘yan adam akan wannan tun suna tsawon annabi Adam amma bayan zuwan su duniya shi dai ya hure musu kunne ya nuna musu wani abu wasu abubuwa ya ce ku bauta ba waɗannan abubuwa A nan za ku rabauta shi kuma bautar waɗannan abubuwa bautar sa ne don shi ya sa su shi ne Allah yake cewa ashe ku ɗan adam ba mu yi alkawari da ku ba kan cewa kar ku bauta wa a shaidan ku bauta min kaga ashe bautar biyu ce daga bautar Allah sai bautar shaidan babu wata bauta kuma da ba wannan ba ko dai Allah ka bauta wa ko shaidan in ba Allah ka bauta ba to shedan ka bautawa <clears throat> shine mala yace lamma abada al-mushrikuna al-mala'ikata bi za'mihim waqa'at ibadatuhum lish-shaytan yayin da mushrikai suka bautawa mala'iku azatansu azatansu su mala'iku suka bautawa sai bautar su sun fada kan bautar shedan sai zaman shedan suka bautawa ba mala'iku ba wa hum yadhunnuna annahum ya'buduna Allah amma abinda suke tsammanin Allah suke bautawa wa shaitan za mala'iku suke bauta ya abudun mala'ika suna san mala'iku suke bautawa amma Allah suke abin da shaitan suke bautawa domin abin a mushrikai na larabawa sun riki gumaka amma suna ta waɗannan gumaka suna nuni ne zuwa ga mala'iku mata ‘ya'yan Allah, za ka suna bauta ma waɗannan gumaka a matsayin suna bauta waɗannan mala'iku. yasa ta samuna almalaikata tasbiyat al-untha suna kira su da sunaye na mata ce Allah al al-uzza duk siga ce ta sunayen mata to haka su a tsammanin su mala'iku din nan mata ne kuma ƴaƴan Allah da haka suna tawassuli da su suna kamun kafa da su ne dan su matsa kusa da Allah imana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu ba mun ce su ne Allah ba a'a akwai Allah ba halicin kowa da kowa to amma dai waɗannan ƴaƴansa ne muna bauta musu dan su mu samu mu yi tawassuli da su mu kawun kafa da su su kai mu gurin Allah wannan shine abin da yake akidar kafiran farko mushrikan larabawa yayin da suke bauta gunki sun san abin da suke bauta duwatsu ne sassaka ce su suka sassaka itace ko suka faɗa ƙasa suka gina wannan abu sun sani da sun san su suka yi da kansu ko sun san iyayensu ne suka yi to amma suna cewa waɗannan suna wakiltar mala'iku ne to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa yawma yahshuruhum jami'a ranar da zai tara su duka duk wani wanda yake zaton mala'ika yake bautawa ko yake nema a wajensa Allah ya tara su ga mala'iku ubangiji ya ya kawo sun bai qulu lil mala'ikati sai Allah ya ce wa mala'iku a ha'ula iyyakum ya ya'budun ashe waɗannan ku suke bautawa Allah ce wa mala'iku Allah ya san ba su suke bauta ba to amma dai ya tsayar da hujja ga lahira babu wanda za a kai shi gidan sakamakon sa sai ya tsaye masa da hujja sai an nuna masa ya tabbatar laifinsa to kun ce mala'iku ka bautawa to ga mala'iku sai Allah ya tambaye mala'iku a iya iyyakum ya ya'budun ashe waɗannan ku kaɗai suke bauta ba wasu ba wannan mala'iku sai su ce subhanak alo subhanak sarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka a ce kana da ɗa ka tsarkaka a ce kana da abokin tarayya ka tsarkaka daga wannan zaka su tabbatarwa da Allah wato kaɗaitakarsa da koruwar shirka ga barinsa sai ce anta waliyu na duni kai ne ubangijinmu ba su ba kai ne abin bautan mu ba su ba kai ne majibincin mu ba su ba bal abudu ya'buduna jin ba haka bane aljanu kawai suke bauta aktaruhum bihim mu'minun yawancin su da su suka yi imani to haka zaka ji a wajen waɗanda suke mu'amala mu'amala da miyagun malamai ko miyagun bokaye sai ce musu mu ba ruwanmu da shaidanu mu da ruhanai muke ta'amu da ruhanai ne kai kuma ka ji kalmar ruhani sai ka ji kalma ce cika maka zuciya ka girmama kalma ruhani ne shi wa ruhani ai shi wani mala'ika abin nan wani aljani ne mutumin kirki shi ba mutumin banza bane to shi ke taimaka mana duk bukatun da naku su waɗannan ruhanai muke gaya ƙarya suke yi babu wani ruhani aljanu suke bauta. idan har za ka samu biyan buƙatar ka ta hannunsu to kasancewa aljani ka bautawa ka aljani a ubangiji a ranar gobe kiyama zai tura asirin bal aktharuhum bihim mu'minun yawan su da su suka yi imani kawai fa shaytanu yad'u al-mushrika ila ibadati shaytan zai jawo mushriki ya bauta masa wa yuhimuhu annahu malak amma ya masa shi mala'ika ne shedan ba ta inda baya fitowa da mutane eh, a kirawo shirkar a kira ta addu'a da rika ma addu'a shirka za a yi a kira ta addu'a kalmar addu'a ba ce mai kyau ana ne ce ai addu'a da salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da idza da'a haka addu'a ce da Allah yake so ud'u rabbakum tazarra ku roki Allah haka sai kira abun addu'a haka sai a ce amma fa zaka kawo bakin dan tauri zaka kawo bakin sa zaka kawo raƙumi sai an soke shi sai an yi kaza sai an yi kaza to da zarar ka fara jin waɗannan sharuɗan ka saka Allah ke za a gabatar da qurbani ne zuwa ga shedani ko shi ya sharɗanta shine malai yace haka suke musu wa kadhalika ubadu shamsi wal qamari wal kawakib yazumuna annahum ya'buduna ruhaniyati ya al kawakib haka nan masu bautar rana da wata da taurari cewa suke suna bautawa ruhan ruhaniyat ma'ana mala'ikun da ke tare da waɗannan taurari ke magana da su da su kira su ruhaniyat wa taqdi lahum al hawa'ij suke biya musu bukatu alhalin shaidan ne Za ka za su iya zuwa gaban gunki su ji gunkin na magana su ɗauka cewa ko mala'ika ne ke magana da su ko wani salihin aljani ne kamar da suke kai ke magana da su za ka su miƙa masa ɗa'arsa shi kuma ya umarce su da duk abin da zai umarce su da shi ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان shi yasa annabi ya gaya mana cewa duk sun da rana ta hudu to shedan na hudowa tare da ita ta fito da kanta lokacin take fitowa din nan to daidai shi ma da lokaci yake lekowa sai su fito tare masu sujjada ga rana a daidai lokacin suke mata sujjada kaga shi suka yi sujjada suna san cewa rana ko su sujjada <coughs> haka nan wata haka nan in ta zo faduwa ita ma lokacin da ta faɗi sai shaidan ya haɗa kan shi da ita sai su a nan su yi masu shaida shi yasa musulunci ya hana mu yi sallah lokacin da rana ta hudu ba ta yi haske ba ba ta ɗaga ba da lokacin da ta yi fasu ta faɗuwa aka hana sallah a nan zai zan kamar ka kwatanta wani abin da wasu suke yi na bautar shaidan ya sa shi musulmi ana son aikin sai ya sha bamban da aikin makiya Allah ko da a sura ta su yi kama da cewa aliyya da daban daban-daban kuma da zai tsaya a masallaci ya kalli gabas ya ce Allahu Akbar kowa ya san sa Allah zai yi wa sallah to amma a daidai lokacin da yake faruwa jada su ma ubbadul kawaki kamar sabi'awa yanzu haka akwai rukushin da yawa a Iraki a su a Europe wanda suke bin addinin sallah za su samu suna a daidai lokacin suke suke yin sujada su da bautarsu ga ga waɗannan ga rana ko ga wata mala yake wa kazalika man abada al-masiha wa ummuhu lam ya'bud kuma wa inna ma abada shaytan haka nan wanda ya bauta wa Isa al-Masihu da mahaifiyarsa Maryam alaihi bai bauta musu ba shaytan ya bauta ba fa innahu yaz'umu annahu ya'budu man amarahu bi ibadatihi a ibadati ummi domin ma bautawa annabi Isa da mai bautawa mahaifiyar annabi Isa Maryam alaiha yana riya cewa ai yana bauta ba wanda ya umarce su ya umarce shi su ya bauta musu ya yarda a bauta musu wa biha kuma ya umarce su su bauta musu wannan shine shaytan la'ananne la'natullahi alaihi la abdullahi wa rasuluhu ba bawan Allah Isa alaihi salam ba shi ya ce a bauta masa ba da bawan Allah ya shi manzon Allah ne shedan ne ya ce a bauta musu suke bauta musu saka su suke bauta kaga wannan magana ina za ka haɗa ta da maganar 'yan wahdatul wujud masu cewa duk abinda aka bautawa ba Allah ba Allah aka bauta duk abin da ka bauta ba Allah ba wannan magana tana nan cikin jawahirul ma'ani tace duk wani wanda ya bauta ma wani ba Allah ba to alal haqiqa Allah ya bauta domin Allah yana da kishi bai yin tajalli in aka bauta ma wani abin da bai yi tajalli cikin sa ba to abin lalacewa ne saboda Allah ne ya tajalli cikin wannan abu su suka ga Allah tare da wannan abu suka bauta wa Allah domin Allah yana da kishi da a ce bai yi tajalli ba suka bauta abin to abin na kodewa ko lalace to tunda muka ga sun bauta masa ba abin da ya same shi alamar Allah suka bauta wannan ce aqidar yan wahdatul wujud wanda suke ganin duk addinai abu ɗaya ne babu wani bambanci kowa yana bautawa Allah ne a bisa yadda ya fahimci shi haka duk abu ɗaya ake ce amma magudanci ake ta dodo ɗaya ake wasa ne. saboda haka wanda zai bauta wa Allah da sunan Yesu almasihu Allah ya bauta wanda zai bauta wa Allah ta hanyar gumaka ko aljanu Allah ya bauta haka duk wani abin da aka bauta wa ko abin su Allah aka bauta a nan ba da yana gaya mana cewa bauta biyu ce daga bautar Allah sai bautar shaidan duk wani abu da aka bauta ba Allah ba shaidan aka bauta babu magana cewa duk abin da aka bauta wa Allah aka bauta don Allah cewa alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun wa an i'buduni kaga ibadar biyu akwai ibadar Allah akwai ibadar shaytan ya hada ibadar shaytan ya umarni a bauta masa shi yace fanazzil hadha kullihi ka saukar da dukkan waɗannan bautar-bautar da ta gaya maka bautar mala'iku ko bautar aljanu da za ce ruhanai ko bautar taurari da wata ko bautar annabawa kamar annabi Isa ko bautar wasu waliyan Allah kamar Maryam alayhi salam da sauran wasu waliyai da ake bautar su duk ka saukar da duk wannan bauta nau'o'in bauta din ka saukar da shi ala qaulihi ta'ala alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shi, ba Ba na yi alkawari da ku ya ku ‘yan adam aka ku bauta wa shaidan, to ka ɗauka cewa duk shaidan aka bautawa, ba ma abada ahadun min bani adama ghayra Allah ka'inan man kana illa waqa'at ibadatu lil shaytan duk abin da dan adam ya bautawa ko menene shi ko min darajar sa in dai ba Allah ya bautawa ba to shaytan ya bautawa duk abin da zaka bauta ko min darajar sa in dai ba Allah ba to wannan ibadar shaytan kai wa ita fa yastamti'u al-'abidu bil ma'budi fi husuli gharadihi shi wanda ya bautar sakamakonsa ko dan dadin da zai samu shine ya samu biyan bukata yana da wata bukata ita ta sa shi ya karbi wannan dokoki da aka zayyana masa domin karbar waɗannan dokoki da aiwatar da su bauta ne ga shi wannan wanda ya ba da dokokin to shi kuma in ya karba ya ci ko sai biya masa bukatunsa ya biya masa bukatunsa shi ne shi dadin da zai samu a nan duniya ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله shi kuma wanda aka bautawa ya samu moriyarsa daga shi mai bautar ta hanyar hada shi da Allah da bashi matsayin Allah wanda shi ne dama abin da shi ne ke nema a girmama shi irin girmama da ake wa Allah a dau hakkin Allah a bashi to shi wannan bukatarsa ta biya ce allazi huwa ghayatu ridash shine karshen abin da shi ɗan ke samu ya ji daɗi don haka dukkan wani wanda zai keta hurumin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala dan ya yarda da wani to sani shedan ya yarda in ya samu biyan bukatar sa shedan shi ba ya samu biyan bukatar sa ta wajen sa ta hanyar bautar sa yasa Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'shara al-jinni qad istaktartum min al-ins قال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم قال إن فيها إلا, إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم Allah ce wa yau bai shiruhum ranar da Allah zai tattara su duka ya tattara su da mutum da mutane da aljanu ya masharar jin ya ku taron aljanu kad istaktartum min kun batar da mutane da ya ku aljanu Allah ya ku ta tandazan aljanu kun fabatar da mutane da yawa a duniya kun batar da mutane da yawa da bi wannan kalma yawa waɗanda suka bace su bace ne ta hanyar bin shaidani shaidanin aljanu wa qala awliya'uhum min al-insi sai wanda suke masoyansu cikin mutane sai ce rabbana ya ubangiji ranar gobe kiyama ko ka faɗi gaskiya ko dole ka fito ka faɗi ki rabbana ya ubangiji istamta'a ba'duna bi ba'd mun je da junan mu dadi sun je da mu dadi mun je da su dadi sun je da mu dadi domin mun nemo su bukatu a wajen su sun biya mana mu ba mun je da su dadi domin sun nemo mu yi musu kaza da kaza mun musu da ka wannan su abin da suka bukata ke haka wani mutum ya ce ya haɗu da wani aljani mutumin kirki yana taimaka masa da magunguna yana gaya masa cewa cuta za maganinta kaza ƙarya za kariya yake ko dai ɗan damfara ne ba wani aljani da ya ɗinci kawai yana gaya maka haka ne don ka yarda da shi ka ba shi abin da zai nema a wajenka ko kuma a'a da gasken ne akwai aljanin da yake taimaka masa to amma fa ba maganar mutumin kirki za su je da juna daɗi ne shi ya yi masa shi ya yi masa <clears throat> amma kawai ka ce wai kana da wani aljani da yake taimakon ka kai waye kai annabi Suleiman ne da za a hore maka wasu aljanu za su rika taimakon ka annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa ba wani addini da ya zo zai taimaki shi ko kira duk abin da za a yi masa sabon da kisawa da mai sauki da mara su duk tafiye-tafiye in za a yi bai taɓa kira ibritu min aljin ba ba da ji a kotar waya da aka adam ya kira ibritu min aljin ya ce cikin kai ba sahabi na ba ba akwai sahabai aljanu ba akwai jinnun nasibi waɗanda suke siriya a cikin ƙasar sham suka zo suka musulunta wa idha sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munziri waɗannan aljanu daga sham suke suka zo suka ji karatun annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi suka koma suka zama masu wa'azi masu da'awa a cikin uwansu aljanu suka bude majalisai ana ta karatu amma ba a taba ji ba asirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sau daya ya ce ai akwai cikin sahabbai da akwai aljani a kira mun wani aljani ya zai yi kaza sai dai ya saka Abubakar ya sa Umar ya sa Usman Ali haka yake yi inda a ce wannan abu ne da Allah ya mallaka wannan adam bayan Annabi Sulaiman alaihi salam to da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai shi za a fara ganin wannan tare da shi aljanu sun bujuro wa annabi sallallahu alaihi amma da niyyar cutar da shi Allah ya tsare shi amma ba su bujuro masa ba da ne za su taimaka mishi duk ya ji kan annabi da yayi Allah ya saukar har mala'iku ya saukar sun kiyaye shi yaki amma ba ce ya turo aljanu sun yi masa yaki haka nan sa manya su abubakar su umar su usman su ali wanda dukkaninsu sun buƙaci taimako gurin sahabban uwansu da suke amma ba taɓa jin cewa wani aljani ya zo ya tsaya a taimake su ba sai yau kai kai ka ce wai wani abokin ka ne aljani ke ga maka muna saboda yin wayo kana bauta masa ne kana bin dokokinsa shi kuma yana ya maka bukata ko dai da gaskiya ko da ƙarya tunda ai yawancin su ma makaryata ne mutum ne saboda rashin wato hankali zan ce ko kuma a'a rashin kunya zai zo ya ce ya yi rukuya aljani ya fita sun yi magana da aljanin aljanin ya gaggaya masa wasu magunguna na wasu itatuwa a je a samu za a samu warakar ka za a yi kaza za a yi kaza aljanin da yanzu yake gaya mana cewa ya matuci ne gashi nan har ya kama wani da cutar da shi kuma shi ne zai zo yana taimaka maka ai ya kamata ka fahimci cewa tun da wannan matuci ne ai zai iya maka ƙarya zai haɗa ta rinka haɗa wasu magungunan ma da su cutar da jama'a ce wai wai wai shi yake gaya maka to na san yawancin su ma ƴan damfara ne ƙarya suke ba su da ma alaƙa da wani aljanin ba na kirkin da wani ba ƙarya suke to in ku har da gasken ne to mu a gurin mu wannan aya ce za ta yi istanta na bi ba'din wa da ajlan alladhi ajaltana amma kawai aljani ya zauna kai yana maka hidima kamar kai ne annabi Sulaiman nabi Suleiman aka samu da wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yunkurin ya daure wani aljani cikin dukkan masallaci kowa ya gaishe amma ya tuna addu'ar dan uwansa Suleiman rabbi habli rabbi tilli wa habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai tuna wannan addu'a da annabi Suleiman da ya roki Allah ki Allah ka bada mulkin da ba za ka ba kowa irin sa ba Allah ya sakkare masa aljanna yana umarta su su yi masa aiki hatta shaydanun cikin su wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas hatta shaydanun zaka ce shaydani cikin aljannu fitinan ne mara cin magana to hasu hasu da suka yi ta aiki suka yi ta aiki annabi Suleiman na tsaye jikin sandarsa yana ganin su har Allah ya karbi ransa ba su sani ba suka dade suna wahala sun zata cewa annabi Suleiman ne yake gaban su suna jin tsoron su danyi sakaci da aiki ya ce aje a kulla a kulla ba su gane ya mutu ba sai da garan cinye sandan saka ga kawai ya faɗi walamma qadayna alaihi al-maut ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب aljanu ba sun san gaibu ba haka suka gaya masa suka da ya faɗi suka suka suka gane ashe ba bai da rai ce ai da sun san gaibu ba za su zama shi ɗau lokaci suna ta wahala ashe ma ba rai gawa ce ke tsaye gaban su to annabi Suleiman shi kadai Allah ya sa ya bashi waɗannan ya amalu ma ya sha abin da ya ga dama shi suke yi wasu su yi nutso cikin ruwa wasu su yi yawo a cikin gari ruwa yadda yake so shi ne anan Allah yake ce mana ranar da zai tara su ya ce wa aljanu qadis kafartum min al-ins kun batar da mutane yawa nan mutane su ce ya ubangiji samta ba bi na da ba mun more juna ne mun ji daɗi da juna wa balaghna ajalana allazi ajjalta lana an muka cika ajalin mu da kai yanka mana muka koma muka komo gare ka qala an-naru maswaakum ku tafi wuta ce makomar ku nan ne mazaunin ku khalidina fiha kuma za ku zawwama a cikin ta illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama inna rabbaka hakimun alim lalle ka mai hikima ne masani bale fa hadhihi latifa to dan nuni ne takaitacce ila sirri alladhi li ajrihi kana shirku akbar al-kaba'ir inda Allah ita duk wannan bayanin da yayi na shafuffuka masu yawa da muka shafe darussa da yawa akan sa yayi dan takaitaccen bayani ne don ya nuna maka abin da sa shirka ya fi zama mafi girman laifi a gurin Allah wa annahu la yughfaru bi ghairi tawbati min shirka shine zanubin da Allah baya gafarta shi sai mutun ya tuba sai mutum ya tuba ya bari to zan ne Allah yake yafe masa amma ya mutu yana shirka to ba shi ba gafarar Allah wa annahu yujibu al-qulud fil azab kuma yana sa Allah ya dawwamar da mutum cikin azab yayin da ya mutu yana shirka wa annahu laysa tahrimuhu wa qubhu bi mujarrad an-nahy an ba wai haramcin sa da munin sa ba wato shirka ba wai kawai haramcin shirka da munin ta ne kawai yasa aka haramta ta ba wato ba mu ba abin nan ba kawai dan an hana shirka ne yasa aka haramta ta ba a bal yastahilu ala Allah subhanahu an yashra'a ibadata ilahin ghayri don bayyuwa kwata kwata hankali ya dauka ce Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta abauta ba wani ba shi ba wannan bayyuwa ga hankali kwata kwata kama yastahilu alaihi ma yunaqidu awsafa kamalihi wa nu'uta jalalihi kamar yadda bai yiwuwa a ce Allah subhanahu wataala ya kawo abin da zai saba wa sifofinsa na kamala da sifofinsa na girma da ɗaukaka wa kaifa yuzannu bil munfarid bi rububiyyati wal ilahiyyati wal azamati wal jalali ya abana shi musharakati fi dhalika aw yarda bi ta yaya za a yi zato ma ce wanda ya kadaita da rububiyya shine Allah wanda ya kadaita da uluhiyya shine Allah wanda ya kadaita da girma da martaba shine Allah an ya azana fi musharakati fi zalika a ce yayi izini wani yayi tarayya da shi cikin waɗannan sigobi aw yarda bihi ko ya yarda da ai da ai tarayya da shi cikin waɗannan sigobi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya daukaka gabarin haka daukaka da girma saboda ubangiji subhanahu wataala ya haramta shirka saboda abu ne mustahili don yarda da shirka ishara ce zuwa ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya to sifarsa sifa ce wacce ke ba ta kamala ba wanda sifar kama wanda yake da sifar kamala to ba zai yarda da shariki ba ubangiji kuma yana da sifa ta kamala saboda haka babu yadda za a yarda da shariki da yarda da abokin tarayya Thank you. فلما كان الشرك أكبر شيء مناقاه للأمر الذي خلق الله وأكبره وعمر لأجله الأمر كان من أكبر الكبائر عند البعث وكذلك الدين وتوابعه كما تكتب فإن الله سبحانه لم الحكم وأنزل الكتاب السنه طاعة في مكة والشرك والدين ينافيان ذلك ولذلك حرم الله الجنة على عهد الشرك والدين فلا يدخلها من كان في كسبه مثال ذرة مشرك مالا يتي فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله يتي عند الشركة تزما يتي babban abin da ya saba wa umarnin da Allah ya halicci halitta saboda su abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi na umarni saboda shi Allah ce ala lahul khalqu wal amru halitta da umarni na Allah ne ana Allah shi ya halicci dukkan halittu da kake gani shi ya yi su babu wanda ya taya shi lokacin da yake halitta su babu wata halitta da Allah ya yi wani ya taya shi to haka shi ke da umarnin ya ba su doka shi ke da haƙƙin ya ba su umarni ya ce su yi kaza ko ka su yi kaza al'amru nan ya yi kunshi al'amru wallahi ana nufin al'amru wallahi ana nufin shari'a Tun da shi ya halitta shi kuma halitta nan babu wanda ya tarayya da shi a cikin ta to ya kamata a yadda cewa umarni da hali shi ma na shi ne shi kadai shi zai ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne na wajabta kaza na haramta kaza shi ke kadai ke da wannan haƙƙi wani ba ya da shi domin kadaitar sa daga halitta halitta ci ta bashi wannan wannan wannan haƙƙin wannan akurati afa man yakhluqu kama la yakhluq ala ce yanzu wanda yake halitta a zai tashi da wanda ba yake halitta dukkan halittun ubangiji halittu ne a halittar su aka yi ba su ba su halittu komai la na shay'an ko hum yukhlaqun ba su halice komai ba su dai su dai ne aka halitta haka halittun Allah subhanahu wataala suke wa kadhalika al-kibr yawaci saboda haka kana kare akbar al-kaba'ir inda Allah shirka ya zan mafi girman laifi a wurin Allah wa kadhalika al-kibr wa tawazi'uhu kama taqaddam <clears throat> haka nan girman kai da abin da yake tare da girman kai shi ma ya zan babban laifi a wurin Allah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa domin Allah ya halicci halittu wa anzala al-kutuba ya sauka da littattafai litakuna ta'atu lahu wahdahu dan ayi masa biyayya shi kadai to ce biyayya ana nufin cikakkiyar biyayya wacce baya yiwa ta kowace fuska a saba masa baya halatta ta kowace fuska a saba masa duk wani mahaluki da za a yi wa biyayya biyayya ta ba cikakkiya ba ce don akwai abin da za a yi masa biyayya a kai akwai abin da ba za a yi masa biyayya a kai biyayyar sa da za a yi masa tana da alaka da biyayyar Allah ma'ana a yi masa biyayya cikin abin da yake biyayya ne ga Allah ya yi umarni da hadalci ya yi umarni da gaskiya ya yi umarni da kiyaye amana ya yi umarni da kaza duk abin da Allah ya yi umarni da shi shi ma ya yi umarni da shi aka to a yi masa biyayya amma yayin da ya da zarar ya umarni da abin da Allah bai ya hana to babu biyayya a kare shi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ubangiji shi ake masa cikakkiyar biyayya shine ma'anar li takuna ta'atu lahu wahdahu da yanzu shi kadai yake da cikakkiyar biyayya wa shirku wal kibaru munafiya da zalika amma shirka da girman kai to suna karo da wannan matsayi wani mai da zai shirka to bai yadda cewa Allah subhanahu wataala shi cikakkiya ba sannan wanda zai dora wa kansa rawanin girman kai to ba zai yi wa Allah ولهذا ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر saboda Allah ya haramta aljanna ga masu shirka ya haramta aljanna ga waɗanda suka sa rauni girman kai a tare da su Allah ya haramta shirka abin aljanna ga mushriki ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة التي للي وندي هد ألا دوني ولا يهرم تامس الجنة ba shi ba shiga aljanna wanda ya hada Allah da wani yayi shirka ba shi ba shiga aljanna Allah ce ma wa nar kuma wuta ce matattararsa makomarsa wa ma lil zalimin min ansar wadannan azzalimai da suka dauki haƙƙin Allah suka ba ma wasu ba su da masu taimakon su ba su da mataimaka wanda za su taimake su su cece su fito da su daga azabar Allah ba ba su da su wannan shi ya nuna kenan wanda ba mushrikai ba wanda suka mutu da imani suna da al'ansar suna da wanda su taimake su ta hanyar ceto ranar gobe kiyama haka nan masu girman kai annabi sallallahu alaihi wasallama ce la yaqulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar wanda yake da girman kai kwatankwacin kwayar zarra a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba wani hadisi ne sahihi imam muslim ya fitar da shi isa abdullahi dan mas'ud Sai ba zai shiga aljanna ba fala yadkhuluha man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibar wanda yake da kwatankwacin kwayar komayya ta girman kai ba zai shiga aljanna a ƙarshen hadisi a tasar sulam ya fassara menene girman kan shi alkibaru batrul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine take gaskiya da watsi da gaskiya da wulakanta mutane ce ga gaskiya yayi watsi da ita wanda duk ya sifantu da wannan sifa to ba zai bi Allah yadda ya ce abi shi ba ba zai girmama Allah yadda ya ce a girmama shi ba sanda za a ce da shi ittaqillah akhadhatu al-izzatu bil ithm a lokacin da zai ji izza kamar shi za a yi mawazi kai wane ne hadda zaka ce in ji tsoron Allah ya manta Allah ya ce wa annabinsa ya ayyuhan nabi ittaqillah annabi shi kansa Allah ce ittaqillah wace ittaqillah yace ce shi ya za a gaya masa ita billah shi wa ya akhadhatu izzatu bil ism sai izza da laifin da yake ciki su kwashe shi saboda ka yi fada da bai gaya masa gaskiya kaga wanda ya ɗauki wannan hanya babu maganar zai shiga aljanna shi ne abinda hadisin yake nufi wanda duk girman kansa ya kai shi har da take gaskiya da wulakanta mutane to wannan ba zai shiga aljanna in ba bai fita daga musulunci ba to ko da zai shiga aljanna sai yayi ratsi ba zai shiga aljanna kai tsaye ba akwai shiga aljanna ma'alan akwai shiga aljanna ibtida'a akwai da ibtida'a shi kan karan farko ma da an gama hisabi aljanna zai akwai wanda zai shiga aljanna amma fa sai yayi ratsi sai ya shiga wuta ya gama yan kwanakinsa yan shekarunsa sannan kuma daga baya ubangiji subhanahu wataala ya ya wanke shi daga laifukan sai da shi aljanna Allah ka kiyashe mu Allah ka sa aljanna ce makoman mu ubangiji ya wanke mana dukkan dattin da ke cikin zuciyar mu wanda damuwa ubangiji ya yi mana sallallahu alaihi sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh?